الرحمن الرحيم ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu da muke magana a daren juma'a ne wanda ya zo da daren ashirin da ɗaya ga watan rajar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da shida daidai da ashirin da biyar ga watan agus shekara ta dubu biyu da biyar muna karatun littafin ar-risala ta al-imam ibnu abi zaid al-qayrawani Allah madaukakin sarki ya gafarta miki. muna gaba ta kusa da ƙarshe a inda yake cewa wattiba'u salafi wa iktisa'u atharihi da kuma cewa wajibi ne a bi dan mazan jiya mutanen kirki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da mutan gidansu da sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina wajibi ne abu waɗannan a bisa ta farkin su wa kita'u asarihim da kuma bibiyar gurabin su duk inda suka ɗaga ƙafa suka wuce mu rinka bin waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya wa lahum muna ainihin yin roƙon musu gafara manzon Allah ne miki salati da shi da ainihin ɗan gidansu sahabbansu ne musu tarabbi muke radiyallahu anhum ko kuma tabi'ai muke rahimahullahu ko ghafarallahu lahu ko makamantan haka shine ma'anar yi musu addu'a din to wannan gaba gaba ce ne muhimmanci yadda kamar yadda ne bayani a baya wannan shine kasar na ashirin da biyu daga cikin goron biyar karatunmu. wannan gaɓar ce ta jawo bayanai masu tsawo waɗanda daga ciki mun yi bayanai dangane da bayyana wajen dalilan da suka sa ya zama wajibi ne in za ka bi alkur'ani da sunna sai ka bi tafarkin malaman farko annabi da sahabbai da eh, ahalin baiti da kuma tabi'ai da atba'u tabi'ina nan muka kawo bayanai dangane da me ke manufar mu a jiya muna son yin bayanin manufofin nan namu sai lokaci ya ƙure waɗannan manufofi ka ji su daga bakinmu in ka ji su daga bakinmu magana ta ƙare wani ya zai ce shi zai bayyana maka manufofinmu in ya ce ga manufofinsu sai ka ce da yaushe kuka zauna kuka wannan magana a ina suka rubuta a wani wa'azi suka faɗa mu dai manufar ta mu muka ce ta farko ita ce komo wa alkur'ani mai girma da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ingantacciya da kuma fahimtar su a bisa fahimtar da annabi da sahabbai suka gini a kai sannan na biyu ta ce abubuwan shirka da bidi'o'i munana waɗanda suka makalkare wa musulmi da munanan tunani da kuma tashi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda waɗannan hadisai shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bari da duk wani hadisi duk wata riwaya ta ƙarya ko mai rauni muna tace su domin waɗannan munanan riwayoyi su ne suka shafa wa musulunci bakin tenti su suka shafa wa musulunci ainihin kashin kaza suka munana kuma suka bisa shi hasken addinin musulunci to duk mun yi bayanai dangane da wannan muka bayani kan cewa manufar mu ta uku ita ce tarbiyyantar musulmi a kan addinin nan nasu na gaskiya da kuma kiran su cewa bayan an tarbiyyantu ɗin to a yi aiki da dokokin shari'ar musulunci kuma a yi alfahari a yi ado da ainihin wato darajoji da kuma ladubba na ainihin musulunci wanda yin haka ne kaɗai zai lamun cewa musulmi su sami ɗaukaka su sami girma ba don komai ba saboda sahabbai da suka gabata da mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da atba'i tabi'ina tarbiyyar nan da suka ɗauka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta ba su ƙarfi ta ba su nasara suka yaɗa addinin musulunci suka kai su duk wani lungu da ba a tunanin zai iya kaiwa muna kan manufar mu ta hudu ko lokaci ya kure don haka daga cikin manufar ta mu gata إحياء الفكر الإسلامي الصحيح في بيع القرآن في kitabi wa sunna. Rayar da tunani ingantacce na musulunci Abisa bisa haskakawa alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam hatta tunanin na musulunci za mu so mu raya maka shi ne wa ala nahji salatul umma qur'anin da za mu sa ya gyara tunaninka sunnar da za ta sa a gyara tunaninka abisa ta farkin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka tafi akai. wa izalatul jumudul mazhab da kuma gusar da daskarewa akan bin mazhaba ka ɗauka cewa mazhaba ita kaɗai ce addinin da Allah maɗaukakin sarki ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a mazhaba fataya ce ku karanta muktasar ku ji muqaddimin muktasar abin da yake yace na yunƙura akan zan rubuta ma alaihi fatwa abin da da shi ake fatawa a cikin mazhabin Imam Malik Imam Darul Hijra ma'ana ita mazhaba ta kan zo ne matsaloli sun zo mutumin da ya sha jiya. a cikin shari'ar musulunci abin da shari'a ta ce a miki bulala arba'in haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake yi haka abubakar yake yi lokacin da umar ya zo sai ya ce bulala arba'in din nan yana ganin ba ta gamsarwa don mutane an yi arba'in din gobe ya ce a sake kamo siyasa sai ya tara sahabbai ya ce me kuke gani abrahman bin Auf ya ce to haddi mafi yawa wajen bulala shi ne bulala tamanin na kazafi domin idan mutum ya sha jiya, zai ainihin burkice zai yi marisa zai rikici in ya fita daga hankalin shi zai iya yin ƙazafi. ya ce to sakamakon haka ina gani a mai da shi bulala tamanin kamar yadda yake na wajen ƙazafi. to daga zamanin na umar ne aka fara yin bulala tamanin din nan to yanzu bulala tamanin din nan ya kai dan uwana ba shari'a ba ba a kiran ta shari'a qur'ani da hadisi ko ya ke kira shari'a jama'a to bulala tamanin ba shari'a ba ce har arba'in din nan to fatawa ce umar ya kawo ni yanzu na zama alƙali zan yi bulala ba jiya ba ko kamfanin sa ka sanye baki ɗaya ta cinye hadda kalbar arba'in din nan za a yi maka domin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi shi ne zai iya ainihin maganin musulunci kadai to ta iya ya kace to ba ka ce za ku bi salaf ba sarai da gaske za mu bi salaf idan ainihin sun zo da abin da bai yi kare da na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu wannan abin da Umar ya zo da shi ya zo da shi ne a matsayin shi na malami na ijtihadi umar bai ce yana da hadisi ko aya wadda take bulala arba'in din nan da za a tsara daga hadisi ba bai ce tamanin din nan hadisi ne ko aya ba ijtihadi ne ya kawo don ya maganin wata matsala kamar yadda ne bayani ta nemi kasa jiya idan haka arba'in din nan ita ce asalin shari'a kananinta ta to fatawa ce ijtihadi in ka samu kanka a halin bukata in ka so ka tsara za ka iya tsarawa amma ta wanda yake arba'in zai rinka wa mashayin giya to wannan ya rike asalin shari'ar musulunci ne to ka a ce wai ya kawo dalili ku da kuka ce a tsayi tamanin ku za ku kawo dalili domin ku kuka saba abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kuka ce daga Umar ne sai muka ce to za mu tsaya mu akan abin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi dan duk sa'ad da wani sahabi yayi wani abu na ijtihadi to ba ta lallai a karɓa ba ana karɓar maganar su ne in Allah mu ji ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a samu ba ko ba a fahimta ba amma yanzu tun daga ta annabi sallallahu alaihi wa sallam sai mu tsaya akan haka wannan hadisi ne sahihi yana cikin bukhari da muslim karanta Global mara ranar juma'a kiran sallah ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake sawa a yi a wajen masallaci ba a cikin masallaci ba ba kuma kiran sallah biyu ba zamanin abubakar haka ake zamanin umar haka ake zamanin usmanu sai usman ya ga jama'a ta yi yawa har ma in aka kira sallar har ayi sallar wani bai gida sai yake to zai ƙara kiran sallah guda ɗaya yana da wani gidan sama a tsakiyar kasuwar madina sai ladani ya je da tsakar rana sai a kira sallah sai a faɗakar da 'yan kasuwa kenan shi ne kiran sallar da bahaushe a ciki yake cewa kiran sallar wanka don aka wannan kiran sallah ko kuma ainihin a zo in liman ya hau kan mimbari ranar juma'a kafin ba. ko kuma liman ai labari zo ya waje sai kira ainihin sallah wanda shari'a ta zo da shi to yanzu kiran sallar nan na farko to wannan kiran sallah ta ta ijtihadi ce kamar yadda sarkin Kano Usmanu na wancan zamani da muka bayani a jiya yayi wannan to yanzu ta hawati idan maslaha ta kama ce a ce mutane babu laifi za a yi kaza saboda maslaha ta kama amma kar ku kawo mutsa ku je ku gina ku karantar da mutane haka a dunkule ku tashi kamar yadda yan najeriya suka tashi a yau duk ɗan najeriya ya tashi cewa kiran sallah biyu ne ranar juma'a kamar yadda yake kiran sallah biyu ne da asuba da asuba ya tabbata kiran sallah biyu ne ya tabbata babu shakka to ranar juma'a ta daga annabi ɗaya ne ya tabbata to usman ne ya tsara na biyu saboda maslaha to da za a ce waccan fatawar da umar ya yi sai ya tsara ta zama tamanin da wannan fatawar da usman ya yi ya tsara kiran sallah ya zama biyu ba za a ce sun yi bid'a ba ba a ce shi malamin fiqh ba za a ce imam malik ya ce bid'a ba ba za a ce imam malik ya yi bid'a ba fatawa ce kawo dan maslaha ba za a karɓa ba ba za a ce ya yi bid'a ba ba za a yi mai rabbi a mai muguwar magana ba amma kuma ba za a yi aiki da ita ba sai aiki da asalin abin da shari'a ta kama to idan kai ka sami kanka a halin bukatuwar ka aiki da wannan fatawa to in za ka yi sai ka nuna mutane jama'a za huwa asli dini wa hadhihi fatwa sadarat min majnati kaza wa kaza ay min kaza wa kaza wannan ita ce asalin shari'a musulunci wannan kuma fatawa ya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin abubakar da shekaru biyu na farkon halifancin umar mutumin duk da yake matar siyasa ce ta saki uku a kalma ɗaya ya ce na sake ki saki uku ko na sake ki na sake ki na sake ki sai annabi ya mai faɗa ya mai wa'azi sai a mayar musu da matar ki haka hadisi ya zo cikin sahihu muslim musnadul imam ahmad sunan abi dauda sunan ibn majah sai an hadisi haka suka zo zamanin sayid umar ya shiga shekara ta uku ta mulkin shi sai ce ya ga mutane sun mai da abin ya zama gantaka to tun da haka ne daga yau duk wanda yake zai yi uku za a zartan miki ku ji fa ba wai an ma zartar ya zama dukuri ne daga gwamnatin tarayya ba za a zartar duk wanda ya yi za a zartar umar ya zo yi wannan in a public announcement haka yi jawabin jama'a ya tara jama'a yi sabai suka rinka miki zanga-zanga ku karanta littafin ibn al-qayyim a'lamul muwakka'ina an rabbil alamin ku karanta littafin subul salami ku karanta littafin nail al-awtari ku karanta littafin izafatul lahasan na al-allama ibn al-qayyim sahabbai suka mai zanga-zanga suka yi suka ce ba su yadda ba kuma mun gane wannan da kyau amma da ita madina cibiyar ilimi ce yanzu in ka tara mutane a nan ka faɗi magana aka yace kafin ka iya gyara maganan nan yana da wahala a wurin mutane don mutanen da za su taru gobe karshen ka ba su suka taru yau ba wanda ya yi yau gobe iyar haka yana tabbato wani yana niger wani ya kai kamaru wani ya kai ena wani ya kai lagos an baza kasar abu ya yaɗu ya kace umar ya riga ya faɗi wannan shi wannan magana ce ta yawo har malamai sai suka tashi aka tarbiyyanci mutane akan haka akan cewa wanda ce ya saki suna shi uku saki uku ya tabbata amma ta sai na Umar an yi musu tawaye ya janye wannan magana ya yi ta lallashin mutane ya ma magana ta riga ta yi nisa ya sa ƙarshen rayuwarsu da ya zo suwa sai ya ce bai taɓa nadama akan irin abubuwa guda uku da ya a rayuwarsu ba yake ya yi nadamar da ya sanarwar cewa zai rinka zartar da saki uku a uku ya yi nadama auren dole da yake haɗa bararrun bayi kana da baiwa wani na da baya sai umar ya ce ya haɗa su auren dole yake ya yi nadamar da yake duka masu kukan mutuwa har su mutu Mata ce an yi mata mutuwa sai ta zauna tana kuka sai umar ya je sai kama bulala yana dukanta tun tana kukan mutuwar har ta koma tana kukan dukan da yake mata shi ke ɗauka har yanzu ta kukan mutuwar take to umar ya kasa wasu mata ta haka ya ce to ya yi wannan abu don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kishin addinin musulunci amma manzon Allah cewa yake yi wadda ke kukan mutuwa in ba ta tuba ba ranar kiyama za ta tashi da rigar wutar ja'annama a kora ta yi ta. yi musu wa'azi yi musu kaza yi musu kaza har in suka zo za su musulunta yanzu Allah sai musu sharaɗi to banda kukan mutuwa wata mata ko ummu asiya take mata biyar ne kawai suka fita wannan alƙawarin duk matan da suke alƙawari wa manzon Allah in an yi mutuwa ba za mu yi kuka ba sallallahu alaihi wa sallam da an mutu sai ta yi da kuka sai manzon Allah yake ina alƙawari sai kuma take ce amanar ta yanzu wannan abu da sayyidina Umar yayi ya yi na damaki. to wannan fatawar ita take yayi duk da tafafan in ka karanta sai 1925 yau shekaru na kenan shekaru 80 manyan malamai sai suka taru suka zauna a ƙasashen larabawa a ƙasar masar suka bincika wannan fatawa ta umar aka samu fatawar ta umar ta gini ne a kan mutane suna yawaita saki don haka a zartan musu duk wanda uku a ce uku uku amma qur'ani bai faɗa haka ba qur'ani cewa ya at-talaqu marratani ana sakin mutane ɗaya bayan ɗaya idan aka sake ta aka huce aka dawo igiya ɗaya ta tsinke in aka sake sakin ta aka dawo igiya ɗaya ta tsinke sai Allah ya fara jan kunnan namiji yana cewa fa in sakun bi ma'rufin fa ko dai ya rike ta cikin mutunci ko kuma ya hutar da ita ya sake ta to in ya ɗauki shawarar ya rike ta igiya ɗayan nan ta ishe su kirayi idan kuma ya ɗauki shawarar ya sake ta don ya huta ta huta ta to Allah ɗaukake sarki ce ta in tallaka in yi mata wannan saki na uku bayan waɗancan guda biyu fala ta illu ko hatta min ba'adi. bayan wannan bai halatta ta dawo gurin ku ba hatta ta yi ha zaujan gairahu har sai ta aure wani mijin wanda ba shi ba Ta in tallaka ha ai azzawju sani idan miji na biyu ya sake ta din nan fala junaha alaihima babu laifi tsakanin wannan mata da tsohon mijinta an ya fara da su koma su zaman aure in zannan an yi suna hududallah in suka tabbatar da cewa za su rika dokokin Allah wa tilka hududullah waɗannan su ne dokokin Allah maɗaukakin sarki to wannan shi ne saki a ƙur'ani sai wani ya zo yau ta shi ya saki na ta saki uku wani ya zo ya saki na ta saki biyu wani ya saki na ta saki ɗari wani ya saki na ta ga malala gashin tunkiya duk waɗannan an ka shige ne sai a mayar musu da matan shi a miki nasiha kai jama'a mun gane wannan da kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya bi da to 1925 ne da malamai suka zauna yau shekaru 80 suka tattauna wannan matsala sai suka gane kuskuren fatawar sai suka ce to a dukkanin kotunan ƙasashen larabawa tun daga wannan lokaci duk wanda ya saki mata su saki uku a cikin kalma ɗaya to za a mayar musu da mata su a matsayin saki ɗaya ne ya mata haka wanda yake wa mata su ya saki ta saki biyu haka shi ma to ku karanta waɗancan littattafai da ainihin nasari amma wannan fatawa ke jama'a amma da manyan malamai suka taso suka saba mata irin su ibn al-qayyim ibn al-qayyim ibn taymiya manyan malaman hadisi da cikin duniya suka ce a'a mu za mu tsaya a kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu bi abin da Umar ya faɗi din nan abin da ya zo na dama kina ba Allah sai da wannan magana ta ga aka daura ibn al-qayyim duk ranar kasuwa za a fito da shi a aza shi kan jaki ana dukan shi ana zuba mai ruwan sanyi ana nuna a jahilai ana cewa ku dube shi shi ne yake za a yi in an yi saki uku a kalma ɗaya za a mai da mata jahilai kuma suna ta salatin da babu raba babu sabu kace la ilaha illallah Allah ya kawo ƙarshen zamani da ma ne da kandamiya ya faɗi Ta bi tsoho ya hauka ko ne da ya ne hujja ko da ma ne ne da kandamiya ya faɗi haka suka ku je ku karanta sibili sala za ku samu duk irin waɗannan bayanai haka aka ta musu wulaƙanci har sai da Allah maɗaukakin sarki ya kwace wanda babban malami mahaddacin alƙur'ani ya haddace bukhari muslim abu dauda tirmidhi na sai ibn majah har ya haddace muslim na imamu ahmad to wannan fatawa ce fa to fatawa jama'a in ana aiki da ita ne in an buƙatu amma shari'a ita ce abar da ake aiki da ita sun maji annaka ala shari'atin min al'amri fattabi'ha wa la tattabi ahwa allazina la ya'lamuna shari'a ita ake bi ita Allah a azama Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma malaman da ke yin fatawa fatawar nan ta zan saba ma alqur'ani ko hadisi ba a taɓa zargin su da cewa mutanen banza ba ne ba a taɓa cewa mutanen iska ba ne ba a taɓa cewa aikin banza suke ba sai malaman su ce ƙoƙarin gyara ne suna da kyakkyawar manufa amma kuskure ya samu don haka sai a roƙi Allah ya gafarta musu shi ne ibn al-qayyim ya rubuta eh, ibn taymiya ya rubuta littafi ya sa musu raf'ul malami anil a'immatil a'lami sai ta zargi daga manyan malamai wato ba a zargin imamu malik don imamu malik ya ce idan mutum ya yi mai azumi ya karya shi da mantuwa shi imam malik ya ce sai ya rama bayan annabi ya ce kada ya rama kada ya kafara ba zai rama ba ba zai kafara ba imam malik ya ce zai rama to yanzu imam malik fatawarsa ta saba abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to imam malik ba nufin ganganci ba ne ba ɗan takitanci ba ne ba nufin ɓata addini ba ne nufin gyara ne ko cire ya faru ke bai cancanci zargi ba ta kama ake Allah ya ba shi lada guda saboda kokari kyakkyawar manufarki amma kuma lada guda da zai samu wanda ba ya dace sai an san da shi a shafi mai kuskuren amma duk da haka muta'assiba daskararru a cikin mazhaba ba su yadda a faɗa haka ba ba su yadda a ce abin da imamu maliki ya faɗi kaza innan kuskure ne sai a roƙa mai gafara sun su ce sai dai a ɗauka shi ya sa jiya sai na kawo wanda yake jin wannan kasa, ɗin je ne na ɗin baya na jiya sai na kawo ce yanzu an ce malikiyar za a bi to malikiyar wani lokaci gaba ɗaya sukan haɗu su saɓa wa imamu maliki na kawo misalin asari ya ce kaza ahmar ya ce kaza muktasar ya ce kaza indiya ta ce kaza duk na kawo ka duka ka na indiya a takaice takaita yanzu in ya zama aka ce mazhabin na imam malik za a fito littattafan da kuke karantawa na mazhabin waɗanda kuka aika su shi ne shari'ar to su kansu suna kare da juna to wanne za a bi kenan a ce dole a bayan abu alkur'ani da hadisi sai a ajiye risala duk sa'ad da matsala ta kai sai a zo a duba menene ne risala ya faɗi sai ya fitar da mu daga wani rikici amma a ce a aje qur'ani a aje hadisi a kawo risala ita ce za a hukunci da ita a kotuna in wani ya rasu za a tafi rikan ne rabon gado ka ga liman ko alƙali ko mafuki ya ɗauko risala ina qur'ani idan hadisi ba sai an karkata in kun kafa makaranta madadin ku karantar da qur'ani da hadisi sai ku saka larabci kawai sai ku saka qur'ani sai ku saka fiqh ina hadisi ko kuma ya zama kawai fiqh za a saka a dole ne ku san cewa fiqh din an yadda da shi cikin jumla amma ta yana ƙasan qur'ani da hadisi amma ba fiqh ya kamata ya zama marji'i ba jama'a to idan kuka fahimci wannan da kyau sai mu ce to alhamdulillah abin da ya rage to sai a tarbiyyanci mutane a kan Qur'ani da hadisi sai a gusar da su akan jumud al-mazhabi ashe ba mu hana kai ka kasance da mazhaban da mun yi bayanai jiya amma daskarewa akan mazhaba muka hana ka wa ta'assubul da kuma bakin kungiyanci kace duk wanda ba kungiyarka ba to ba musulmi bane sai an zo an shiga ƙungiyarta kan kun ga duk matsalar ɗan ƙungiyar izala kullum abin da suke cewa ke kullum yanzu in ka je ka samu malam yusuf sambo matsalar shi kenan shi yanzu zai da matsala irin salafiya yanzu shi ƙungiyar kan ba matsala ba ke gare shi ƙungiyar tashi ma da suka yi waye daga gare ka, ba ita ce matsala ba ƙungiyar shi'a ba matsala ba ce salafiya ce matsala wai a wurin shi to yanzu duk salafiyar najeriya idan da zan tara su in mallaɓe su in ce ku zo mu je wurin yusuf zambo ya rubuta sunan mu mun zama yan ƙungiyar izala saboda ba mu san wani ɗan izala ya ce mana mu ɗan a mai ko kafirai a wannan lokacin shi kuma wancan na zai kafa wa'azin ƙasa baki ɗaya ya ce to duk sun zama kafirai da ba su ma zama ba kuma yanzu ne na ji ka zama to yanzu in ka ce kana neman zaman lafiya da su ne shi yasa za ka je ka yi rijista da ƙungiyar su yayin da kai rijista da wannan bangaren ƙungiyar wannan zai ce maka kai ba musulmi ba to amma me ya kafirta wanda ke wancan bangaren da wanda ke wannan bangaren in ba ta asibancin ƙungiyanci ba mun yi bayani jiya ba kafa ƙungiyar ba sharrin kafa ƙungiyar ba shiga ƙungiyar ba sharrin shiga ƙungiyar da ke biyo ba ai shine ne ƙungiyanci ba kai ba ne ni da nake cewa ni da fulatani ne ni ba da haike ba amma duk sanda nake ganin cewa ba fulatani wata tsiyaki ba fulatani wani karan kaɗa miya ne ya fi kowa to wannan maguzanci ya shigo duk sanda kake ganin cewa kai in muri ne musulmi ka fi kowa saboda kasance ka muri ka ɓata duk sanda kake ganin kai ƙabila kaza ma'ana yanzu ba a hana ka kace kai ƙabila kaza ba amma in kai amfani da kai ƙabila kaza ne kuma Ka zama wa kalu lan yadkhul jannata illa man kana yahudan illa man kana hudan aw nasara to ka baka ko wata da barbariya haka ce hawa da nan ba sa jin barbarci take to da ne suke sallah ma'ana ita ta ga da barbarci ma take sallah ce ba sa jin barbarci ce da ne ma suke sallah ce kuma yanzu ka ga wannan ta asibanci ne ta asibanci jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka sai muke cewa sakamakon wannan tsoron haɗarin da muke maka ba mu ba ka shawara ka zama ɗan mazhaba kaza ko ɗan ƙungiya kaza amma in aka waye gari kai kana ciki fa muka ce ba mu ba ka shawara kuma ka fita ba zauna kai ta wayar wa da dangin ka ɗan ƙungiya kai akan cewa ƙungiyar ba ta lazimta sai an yi ƙungiyanci amma in har za ta lazimta to wajibi ne a rugurguza ta a tsaya a kan asalin addinin musulunci a yi wa musulunci hidima haka na yi bayani a kan ƙungiya ɗin da ake magana ƙungiyar da take hidima ba ƙungiyar da za ta ƙirƙiro wa musulmi wata aƙida da kuma daban kun na yi bayanai jiya Allah maɗaukakin sarki ya taimake ni. to manufar ta mace ta ci gaba da cewa annabi sautara ala uquli kafirin min almuslimina wanda bin mazhaba da bin kungiyanci ya mamaye ainihin kwakwale ko hankulan yawa daga cikin musulmi a yau sai hana ka samu musulmi da bai da kungiya yau sai hana ka samu musulmin da bai mazhaba yau bai hana ka samu musulmin da ba ya kaza kaza kaza kaza ko ya ce shi kaza kaza kungiya kaza kaza kaza to sai ce ai kuma salafiya kungiya ne a salafiya manhaji ne akwai bambanci tsakanin manhaji ta farki da kuma kungiya shi ne ta farkin da za a fassara alkur'ani da sunna mu ba za mu fassara a tafarkin fahimtar mu ba sai muka ce a bisa fahimta annabi da sahabbai to in mun har salafiyar kungiya ce to sai ce kungiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ce dan ana cewa ne za a tsaya akan yadda shi ya fassara da shi da sahabbai ina fatar an gane balle salafiyar ba kungiya ba ce da ta kirkiro wata aqida sabanin aqidar annabi sallallahu alaihi wasallam salafiya ba kungiya ba ce wadda ta kirkiro wata mazhaba ko ta kawo wasu abubuwa ba kuma wata ƙungiya ba ce ma ta al'amalin jama'i wanda za a ce to wani kai ne shugaban ƙungiya wani kai ne sakatare wani kai ne ma'aji wani bayan shekara hudu za a sake zaɓe a cire ka wani ka gyara zamanka wani in ba haka ba za a yi ba wani an ba ka da kai ba haka ba wani abin mamaki ne ya faru a ƙasar shi ne yake ba su mamaki muna nan zariya muna da'awa da mu san su malam Ja'far ba da mu san su da su Ahmad ba da mu san su Ibn Usman ba da mu san su yana da wani ba amma da an haɗa kasusuwan mu sai a ji kuma abubuwa ɗaya muke faɗi sai ana mamaki yaya al'amarin nan ya faru ne ƙungiya ce sai kafa ko sai ake cewa ƙungiya ce suka kafa ko kungiya ce suka kafa yaushe aka yi taron ya yi shugaban kungiyar ni dai da nake magana ni ba shugaban kungiyar kowa bane ni ba bana cikin ƙungiyar kowa ko ban da wani mukami ko da na bashi a cikin wata kungiya to yaya aka yi gaskiya ce kaɗai duk da ka ko abin abin ya yi ɗaya kun maganar kenan gaskiya ce da zarar ya hana ya rike kowa a masallacin muka karatun sahihul bukhari har muka sauke shi ba na ɗauka a lokacin nan a nan muke zama kai da magariba mu ne ino ino bayan mun sauke karatun sahihul bukhari da daɗewa nan sai mai gidan na alhaji ali sai ce mini ya ji an saka karatun sahihul bukhari ne a gidan rediyon kano sai nake a yau ba a ɗauka ba yake ai shi yana yin ma aka wannan karatun nake hoɗi ga tuni ban san yadda aka yi ni da nake karatun ni ba na ɗauka wani ba ya ɗauka ya aka aka kai gidan rediyon kano yake ai lalle an saka yau kuma tabbas yana wurin ma aka karatu yake za a maimaita yake za a maimaita yau shi ce gobe ka za ka ba lokaci ya ce na kama gidan rediyon kano sai na saurara sai na ji karatu turyan turyan ana lallai wannan karatun kan in mutum ya ji su a karatu zai ce karatun da muke ne ya amma suna na da na zo muka yi sallah a zahar nan gaban masallaci muka zauna nake ka ji karatu wace eh nake miki ni ma na ji sai ce eh, ya gano gaskiya ba na mu ne? yake ka amma wannan mutum da ka san shi ba nake ni da ma taɓa jin shi ba eh, Dr. ana ne lokaci ne sai ce to amma ya karatu iri ɗaya sai nake miki amma ba ka jin hausa tana ba da shi yana yin gyaran shi hausa ta ne miki kai ko shi ai ya gane lallai ba karatu ba to amma abin cewa yaya uslubin karatun ma'anar da awar ce ɗaya ban taɓa jin sunan da ta ahmar gama a wannan lokacin sai wannan rana a gidan rediyo mun gina mun yi karatun bukarin ma tunin ma mun sauke na fito ko ashe ku tsaya na gaskiya duk inda kuke so da awar ta yi ɗaya amma in ba haka ba kuna cikin ƙungiya ɗaya saboda ba gaskiya kuka tsaya ba sai ku sarki ta junanku ga shi yanzu kullum an ƙungiyar suka je za su saka wa'azi za su ce mutane ƙarfe takwas wa'azin mako ƙarfe takwas ƙarfe takwas ai ta sanarwa ai ta sanarwa ai ta sanarwa har ƙarfe tara ɗan agaji bai sauka ya gama haɗa masu fita ba tukuna sannan sai a ce mutane ba sa zuwa wurin wa'azin mu me yasa ko wa'azin riya sai wani wani nutse yake a da muna faɗa musu gaskiya shi yasa suke taruwa yanzu kuma inda kuke cewa maryam nan nan ake faɗin gaskiya don haka nan suke kariya don haka in kuna so su gaba da kariya su dinga faɗin gaskiya Ta ya yi musu nasiha ya amma ba su bi ba su ba Allah ya kiyaye idan haka sai malam yake cewa ya abba adahum an safa'il ukhuwati al-islamiyyati nasiya kungiyanci da mazhabanci sun raba mutane ya nesanta su daga kantar tatakkiyar ɗan uwantaka ta musulunci jama'a wani ba dan ƙungiyar ka bane wani ba dan maza da ka bane sai ka ce ka ba bai halatta ba da ba dan ƙungiyar ka bane ba bai halatta da ba dan ƙungiyar ka bane amma an taɓa ka to yayin ka kafiri ne a musulmi ne amma dai da ba dan ba bane ba bai yarda da shugabancin wani ba to sabda bai yarda da shugabancin wani ɗin nan da in shi wannan nan da ake magana a kan shi in shi ma dan ƙungiya ka ne sai ki ai kai ma ba ka yarda da shugabancin nashi shugaban ba ta ce daga nan za ka gane ashe kamata ya ƙungiyoyin su zama ƙungiyoyi ne da za a taimaka addini kawai kamar ƙungiyoyin masu ainihin gyare-gyare waɗanda ake haɗa yan anguwa ƙungiyoyin aikin kai da kai da ake cewa anguwa kaza wani ne shugaban ƙungiyar anguwa kaza wani ne wanda wani kararo ya ratsa anguwannin gaba ɗaya da yan yankin ƙungiyar da wannan tun da manufar su ɗaya sai su haɗu su aiki amma in aka fara cewa a'a waɗannan ba ƴan ƙungiya bane waɗannan kaza kaza to yayi abin ya zama wani abba addini ne kuma saboda haka ku san wannan jama'a wannan fa har an canza fatawa tsakanin anasiya da shafi'iya ba hanafi yana ganin cewa ba shafi'i yana ganin in ka ce ni mumini ne kai shiru sai ke ka zama kafiri ko saboda suna da hadisi wa annabi ya ce man qala ana mu'minun fa huwa kafirun Manka kana ala fil janna fa huwa fil nari man kana kaza hadisi ne matacce nan karanta alhawilul fatawili lil alamati suyuti shi ya rubuce shi juz'in farko shi ba hadisi ne ingantacce ba to da shi suka hujja suka ce don haka in har ka ce kai mumini ne ko ka zama kafiri sai dai ka ce yaya sai ni ne insha Allah ana mu'minin insha Allah su kuma a anab sai suka ce in har ka ce kai mumini ne in sha Allahu to kuma ka zama kafiri dan kana shakka kenan a imanin matsala ta faru kenan to kun ji abin da muke faɗi yanzu ko to yanzu yanzu za ka a yadda kai musulmi ne tsakanin biyu wannan ya ce in dai kace kai mumini ne kai shiru to ka zama kafiri ko ka ce in sha Allah ya ne yake a uzu billahi kana cewa in sha Allah ka zama kafiri dan kana shakka kenan to yanzu yanzu za ka fita yanzu kun ga shi nan, kowa je to a ƙarƙashin haka Ko suka ce don haka ba halatta bai halatta ya auri ba shafi'a ba domin ita ba shafi'iya arniya ce wannan in ji bakin ku ba to tun da arniya ce ba aure tsakanin su to sai kwanaki kwanakin nan wato kamar shekaru ashirin da suka sai aka samu wani babban malami ana ce musu muftis sakilaini malam ne mai fatawa aljanu da mutane babban malami ne a mazhabin sai ce yana ganin ya halatta ba anasi ya auri yar shafi'iyya amma fa ba a matsayinta na musulma ba a matsayin an yi kiyasi da auren kirista Tun da ya halatta musulmi auri kirista to za a auri wannan ba anafi ya ne duk da musulma ce amma a matsayin kiyasi kawai karanta suratul salatu duk mun karanta waɗannan abubuwan yanzu ya zama a musulmi wannan bai san a uwantaka ba ke nan saboda bambanci mazhaba haka ga cewa bai halatta a wurin mazhaba kaza ba bai halatta dan indiya kaza ba jama'a mun fahimci wannan ke sa muke kiran musulmi ku fahimci haɗarin da ke da mannewa ko matsalewa wata mazhaba ko ƙungiya amma in gaza ku kafa ku ce ku ne masu wa'azin maguzawa eh, shugaban ku kaza ko kuma kun samu malam kamar da gurbi ku je ku saurari kasa ina na kama ne na yi cikakken tarihin kafa ƙungiyar izala malam sama'ila idris bai kafa ƙungiyar izala don yana son ya kafa ƙungiyar izala ba malami ne sai da ya tashi yana wa'azi sai ana kama shi ana cewa ya yake wa'azi bai da ƙungiya ai in za ka wa'azi sai kana da ƙungiya jama'atu nasarar islam ko kan ko kaza kaza kaza kaza kaza kaza shi kenan su kuma yan ɗari suna cewa ai dan ya zauna da kakin sojin ya tura kakin da nan ba za tsoro ba ya fito fili ya jefar da kakin ya fito yana yi abin aka kama shi aka ce lallai dole in yana son a bashi ci gaba da wa'azi sai ya kafa kungiya wannan shi ya kunsa ta shi inda haka da shi ne nufi kafa kungiyar ba wa'azi ya ce ya rinƙa da sunan musulunci to da aka kunsa ta shi ya kafa kungiya sai ce to jama'atu izalatul bid'ah mutanen da ke gusar da bid'a sai ta furin sarkin musulmi abubakar na uku cewa yana roƙon shawara da addu'a abubakar na uku yake in yaro ba za ka iya ba izalatul a gusar da gudu a wanda irin ƙasa to yanga aiki na wanda ba za ka iya ba don haka ka bari yake a a na yi yake za su kashe ka za su buge ka za su kulle ka yake jin na zan iya yake ke shi nan. bai ta Allah maka albarka yake har ya tafi sai kira shi yake za su kashe kafa ba za ka iya iya mafi zuriya da kasan nan ba ka bar mutane kowa shi bai tara Allah wanda Allah ya nufe shi da gahara ya ji Allah ya yafe ko wanda Allah bai nufe shi da gahara ba fa yanzu Allah ya kama shi Bar da za ka iske a su, to haka ne ka fara da wai kamata sunna rabin sunan ƙungiyar ma abubakar na uku ne wanda daga ƙarshe ƙungiyar ta je ta kafin shi suna rabin sunan ƙungiyar su ya ba ta yake to in dai za a yi izalatin bid'a yan an gusar da bid'a ne ya kamata a yi a tsaye da sunna yake to ku je shi ne haka ja ka fara ɗauki da ba. malam bakar gumi yana gefe shi dama yana ta gumurzu yana ta karantarwa da ita shi tsohon malami ne dattijo alƙali ne yana ɗan jin abubuwan a hankali a hankali a hankali a hankali shi wannan da ya zo sai ya fito ƙarara har sai da ya kai aka kama shi aka gabatar da shi a ƙarƙashin shugaban da ke kula da sojoji gaba ɗaya na yankin arewa ɗin nan ya aka ce to a je a kira abubakar Mahmudu gini shi ne tsohon alƙalin alƙalai na jihohin arewa ga wani yaro ya fito abin da yake wa'azi gaskiya ne kai sai Abubakar gumi yake gaskiya ne ya ka ce me yasa kai ba ka wa'azin irin na sai ce lokaci ne bai bayan lokaci ya yi sai ya fara ba fara baya yake lokaci ne bai bayan ya yi sai ya fara to haka tafiyar ta zo ta ci gaba haka ta ci gaba haka ta ci gaba a ce ba ya kafa ƙungiya ne akan yana ganin cewa yanda duk da su da ƙungiya ba musulmi ba ne amma yanzu abin yanzu ya rikice ɗan ƙungiyar sai suke ganin wai duk wanda ma bai shiga ƙungiyar ba wai wannan mutum ma ba ma musulmi ba ne wai ba zai yi ma a sunna a Najeriya ba sai ana cikin ƙungiyar Izala ko wata ƙungiyar Izala ta Jackson ko ta Kaduna ta asali ko ko ta Kawarija wacce tukuna duk wadda ka shiga kuma ɗaya daga cikin zai kalle ka kaza sai da haka shi bai taɓa ɗaukan haka ba malam baya mai shinkafa yana biya wuri na nan ƙungiyar izala ɓangaren kaduna suka ɗigi jiki suka tafi har da su miki wa nasiha to yana zuwa wurin albani mutuncin su zai zube me yasa mutuncin a shi ba ɗan ƙungiya ba ne a ban da wannan yana wani laifi ne don an gani da shi za a ga cewa eh, mutuncin shi a ba wani abu shi dai ba ɗan ƙungiya ba ne in kana zuwa mutuncin ka zai zube Yake to shi kenan matsala ce mai sauki mu dai mu mai kafa ƙungiyar mu kuma da mu sharɗanta sai ɗan ƙungiya ya ne mu'amala da shi ba duk wanda muka san mutumin sunna ne za mu mu'amala da shi mu mai kafa ƙungiyar wannan shi ne magana a to mu dai muna baka shawara sai yake ce yanzu bari dai tun da ta kai magariya fitsewa bari in gaya muku ina zuwa yana koya mini karatu ne ga irin abin ga irin abin ga irin abin idan akwai wani ɗan ƙungiya da ya iya wannan to ku faɗa min in ka zuwa don in daina zuwa wurin wanda ba ɗan ƙungiya ba sai da ke ai shi gaskiya ba shi da malamin da zai karantar da wannan saboda su dan Allah suke karatun su su ba suke ba yace a'a dan Allah suke karatun karatun akida ne da karatun hadisi ne yasa ba za su karantar da mu ba wannan maganar malam bayani sun fara na kabari in ƙarya nake muku kun san ran da nan ne ku gafara shi da zai yafan ba don yana kabari sai mun haɗu a kiyama a kiyama kuma ba a yafewa don haka in ƙarya ce wallahi alama ya ƙulu sun za mu je kun kiyamar mu daga nan tudun wada suka tashi suka tafi suka je suka same shi da wannan nasiha nan aka saka a annan da asuba wani ɗan ƙungiya yana kan sun tsira da yana ji yayi shiru yake yake gaskiya malaman mutunci ke haka ce me yasa yake gaskiya sun cuce mu da suka hana mu mu kusanci mutumin nan gaskiya sun cuce don baya bukatar da ko kaɗan mu ne muke bukatar ga kuma sun hana mu to dole ne ka makale muku kai ya shehun ka ta yayi shehun ka idan ka ne shehun ka malamin ka ne na ɗariƙa aka ce ka bar shi karabu da shi balle wani ɗan kirani ya taho daga cikin kankin kai kuma ka taho daga abin nan eh, binnin kudu kun zo kun haɗe kai shi kenan sai ka ce dole ne kana makale da shi ba gaskiya kake nema ba Allah ya kiyaye don haka sai ainihin wannan bayani yake tabbatar da cewa ƙungiyancin da mazhabancin yana raba ɗan uwantaka ta musulunci shi malam yake cewa tansizan li awamirillah azza wa jalla mun faɗi wannan magana ne saboda zartar da magana Allah mai buwa da ɗaukaka da Allah yake ya tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraq ku riƙi igiyar Allah baki ɗayan ku kakkuran raba in kuka ga dalilin sa ta ayan sa akan kabila fazraj ne da aiki waɗanda ma suna kan aƙida ɗaya yaren su ɗaya amma sai ya zan gidan ya rabu kamar gidan hassan da Hussein ne kamar wa da tsani ne da tafiya ko tafiya nan gidan yaya wani nan gidan wani amma da suka zo gaba ɗaya sun shiga musulunci larabawa ne ɗan madina ne amma kawai ran nan wani da yahudu ya zo kina musu wani rashin fahimta da suka faɗa a jahiliya sai suka zo za su faɗa shi ne allah yake cewa ku rike igiya Allah gaba ɗayan ku ku nan gaji wato ka ga ba a hana ka ka zama hazrat ba hana a ce hazrat ne ko mu'aza a ce aiki ne ko wannan duk ba a hana ba amma kada yankin ya ɗibe ka har ka ce ba ka yarda da wancan mu'aza ba a mun fahimci wannan ana kai da zazzagi ne wani da kano ne kada kin ya sa ka ce kai da ka yarda da musulunci da kano ba kada kin ya sa ka ce kai da ka yarda da ainihin musulunci da zazzagi ba jama'a mun gane to duk zazzagancin da ya kai ka ce baka yadda da kano musulmi ba ne zazzagancin ya zama majizanci duk kanancin da ya kai ka ce baka yadda da zazzagi musulmi ba ne ya zama majizanci kanancin naka to haka ƙungiyancin duk da ya kai mujarrabin wani da shigo cikin ƙungiyar ka ba wai kai ba a ƙidar shi na kake dubawa ba mujarrabin da shiga ƙungiyar da ya sa kake baka yadda da shi a matsayin musulmi ba wannan ƙungiyancin naka ya zama majizanci sai ka bai Allah ya kiyaye وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله صلى الله عليه وآله وسلم haka kuma ainihin da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da Allah yake manzon Allah yake wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama bayan Allah kuma ɗan uwan juna haka Allah yake son ganin jama'a mun gane wannan da kyau ko jama'a kun ji manufa ta ta hudu manufa ta biyar taqdimu ulumul islamiyya waqi'iyya lil mushkilat al asariyyah al na daga cikin manufofin mu salafiya shine kokarin kawowa ko gabatarwa da musulmi hanyoyin warware matsalolin da musulmin yau suke ciki waɗanda suka ainihin durkusar da musulmi suka kawo wa musulmi cuta game da ilimin zamani game da sana'o'in zamani game da hanyoyin yaƙe-yaƙen zamani to muna ƙoƙarin ba za mu ce boko kafirci ba ne ba kuma za mu ce je ka kai boko kai tsaye ba dole sai an duba an tsara wane ne ya kamata ya kaza wane ne bai kamata ba wane da bai kamata ba ne ya kamata wata irin sana'a ba wai kawai saboda tsabar saboda tsabar son mu tafi tare da zamani sai mu ce shi ke nan a tafi a ta kowace irin sana'a a tafi a ta kowane irin boko a'a muna kawo musulmi hanyoyin da za a warware matsalolin yau hanyoyin ya a kari na zamani hanyoyin ya za a tafi da karatun zamani hanyoyin yaya ya kamata al'ummar musulmi su fuskanci sana'o'in yau ai na sa faɗi a lakcoci na cewa ni ne magana a yau ɗin nan ba a yau ne garin juma'a ba a wannan zamanin ban amince da ku kafa makaranta ta zama ingar makarantar boko ba haka ban amince da ku kafa makaranta ta zama ingar makarantar islamiyya ba sai ku zan sai ku maja sai ku haɗa don in kai kafa makarantar boko saboda an ga yan boko shi ke zama kaza shi ke yin kaza shi ke yin kaza to islamiyya a nan za ta zama ita ce secondary academy za ta zama ba ta da muhimmanci idan malamin boko yake an komar da karatu da yamma malamin islamiyya ta ba a nemi izinin shi ba kawai zai ga an daina zuwa ne sai ga an koma ana zuwa da safe in yake ko babu salari sai a bar islamiyya sai a koma boko to mu yanzu da ba mu goyi bayan irin wannan ba don haka sai muke cewa ku tashi ku kafa makaranta makarantar nan kar ku kafa ta ta zama default din ta shine arabiya ko default ɗin ta shine boko ya zama wai asalinta boko ne amma an ɗan kawo arabiya ta zama kaɗan raɗa kaɗan raɗa ta ya zama asalin makarantar ta islamiyya ce sai dai a ɗan kawo arithmetic da english a ɗan raɗa a'a kurkuɗa su za a yi gaba ɗaya don haka a yanzu haka ɗinnan ina zaman aikin rubuta syllabus wanda na yi nisa a kan yaya ya kamata musulmi su tsara syllabus tun daga naziri Firamare, har zuwa Sakandare. wanda ƴaƴan musulmi in aka gine su a kan wannan manhaja ta karatu za su yayi gari a kasa gane cin wai malam wani ɗan boko ne ko ɗan arabiya wai malam wani ɗan kasuwa ne ne shi ko ko mai sana'ar hannu ne ga shi ɗan boko ga shi ɗan arabiya ga shi ya iya kasuwanci ga shi kuma yana da ainihin wata sana'ar hannu idan da za a bi wannan manhaja da nake son tsarawa da ikon Allah in aka tsantsasa yaro zuwa sakandare sai a yadda yake jin larabci haka yake jin turanci yadda zai wayi gari ya iya sana'ar ɗinki haka zai iya sana'ar saka haka zai iya buga kwamfuta haka zai wayi gari kuma ya iya sana'o'in yau da gobe duk da daga su ta naziri zuwa firamare zuwa sakandare za a karantar da shi haka to wannan yanzu kawo warwara ce ga matsalar wato an kawo magani ne ga matsalar da ayo ake fama da ita ɗan bokon yau sun tare makaratun boko ga are an saka shi a makarantar boko ga butar ruwa ga butar abinci a ɗauki hayan mai mashin a ɗauki hayan mai mota zai kai yaro boko ana ta haba haba ta ailaki ta latti in an har ya zama larura ta sa za a latti sai an tura wani ya je ya yi bayani wurin ankun ko sista ko anti ko wata tubarar ruwa ya zama amman arabiya ba, sai ce to in ka dawo kai marmaza ka wuce makarantar islamiyya islamiyya ba wanka ba wanki in ka gama wasa filin kwallo ka wuce ka in karfe hudu ta yi ka ji ko ko ke to yawa shi nan, shi nan kawai wani ya gama wasa na ɗaya nan, na biyu sai makarantun boko suka bullo da wata fitsara makarantun boko nan sai a je a saka yara tun karfe takwas har karfe ɗaya ƙarfe ɗaya yaro ya aggajiya galabaita ko kuma a ce an ta ƙara za a rinƙa yin wani extra lesson ne amfanin karantar da aka tun ƙarfe takwas ko kuma an yi wani lesson bayan kan yaro ya yi zafi yana jin yunwa ya aji. kun san cewa wasa yana da muhimmanci a wurin yaro kamar da sana'a take da muhimmanci a wurin babba jama'a mun gane wannan da kyau ko wasa yana da matuƙar muhimmanci a wurin yaro ku rinka bai wa yaran ku lokacin wasa da lokacin hutu da lokacin karatu amma ku dubi yadda yaran ku suke yi an tashi yaro tun karfe da na safe an yi mai wanka ya ci abinci an kai shi makarantar najiri ko firamare ya tashi kuma zai fara anti lokacin din anti sai karfe uku karfe uku in ya taso kafin ya iso gida yana nan yana galantoyi yana nan yana wasa ko karfe uku da rabi yana ya kuma sai a ce marma zai cire rigar ya ci abinci ya kinka kuma ya tafi islamiyya sai ya yi minti goma sha biyar kuma yana neman jakar islamiyya saboda ita ba ta da muhimmanci mana ina jakar islamiyya ta ummi ina jakar islamiyya ta in ya lalubo jakar ya ruga da gudu ya tafi yana zuwa karfe hudu da rabi sai malamin islamiyya sai je ya zo latti sai ke malamin islamiyya mugu ne saboda ne saboda karfe takwas daidai ya isa naziri ko bakwai da rabi ba a da keke ba amma nan an da shi shi ba zai gane kan da yi latti ba saboda ya tashi da wuri nan ko ya yi sai ke malamin islamiyya mugu ne kullum sai ya doke ni ana zuwa aji ya gaji tun karfe takwas bai huta ba darasi yake ɗauka jama'a har karfe ne har karfe uku yana zuwa aji kuma karfe biyar da rabi malamin islamiyya zai tashe shi to karfe biyar tana yi ya gama galabaita sai fara gangaɗi ya gaji ya ɗan ji hutu ya zauna sai fara gangaɗi islamiyya da fanka ko akwai wunduna iska da ta raka shi zai fara gangaɗi da ya fara gangaɗi sai malamin islamiyya ya mai bulala ya fito da shi ya tozarta shi gaban ɗalibai sai ce karatun islamiyya nan mugu ne sai mugaye ne sai shi baya son zuwa islamiyya nan duka ake yi boko ba a duka hanki ba ta duka an kun ba a duka da hankali a hankali an tsanatar da su sannan an gajiyar da yaran sai yaran ku suwa waye gari salatar da kawala sallah karatun bokon da suka ɗauko tun safe bai zauna ba ya wuce na islamiyyar bai zauna ba sai su taso suna cin addinin musulunci ga sunan kuna haihuwa su ba su da tarbiyya ba sa sha'ir musulunci jama'ar musulmi wanda duk yake saurare na a nan yankin arewa kasar na san ba zai min jayayya kan wannan maganar ba yanzu wannan matsala ce rahina matsala ce da ta danganci musulmi al'asiriya ta zamani to mu salafiya na daga cikin manufofinmu shine kawo kululu da irin waɗannan matsaloli yasa sai mu ce to a gina makaranta ita makarantar a cikinta daga ƙarfe tara za a fara karatu ba karfe takwas da jama'a wannan karfe takwas is the cool syllabus syllabus ne na ne ingila syllabus ne na gargajiya in ba ka fahimta ba duk abin da gaji kan ɗan boko ya ce cool so he speak the cool english yana yin turancin sarauniya na gargajiya kenan wai baya yin amerikanci baya yin slang he writes in the cool ingil ya zo rubuta santa ce rubuta pre ya ce king ingil haka suke wannan shugantakar shugantaka ce sai Amurka su tsari to wannan king system ya kamata karfe tara ya kamata yaro a fara gara saboda ya tashi a tsanaki ya yi wanka a tsanaki ya so makaranta a tsanaki sai a ce karfe takwas ke miki a makaranta ko takwas da rabi zuwa karfe tara daidai an shiga aji amma ƙarfe kaka ake so yaro a fara darasi ko. hajjiran majaran ke hijiran mahajura ke a gurguje za a yi abin kaga ana gudun fanfalaki da yara da butan waima, da butan ruwa za a shiga cikin nazari a faɗi da uba biyar zube duk abubuwa su rikice ko kada a saba wa anti ba haka ake yi ba karfe takwas ya yi safiya da ya karfe tara ake sawa sai a sa tara yaro ya kinka ya taho shi ke da karfe goma da rabi su fito break in sun ci break zuwa sha ɗaya su sake komawa karfe sha biyu da rabi su a tafi ƙanana karfe ɗaya su a tafi manya shi ke nan ba wata islamiyya kuma ba boko ba wani abu sai dai a gida su je su yi assignment su je su huta su yi wasa sai a ɗan rinka sa su suna ɗaukar littattafansu sai wani ya rinka musu su karantarwa lesson a gida haka daga cikin mutan gida ko wani minti talatin minti arba'in ko da yaro yana da cikakken lokacin hutu yana da cikakken lokacin wasa yana da lokacin nazari amma tun ƙarfe takwas yana ɗaukan darasi jama'a har ƙarfe shida na yamma yana dawowa ya gaji da ya fito sai kwanta magariba shi kenan sai gobe yaushe nazarin karatun da aka biya mai na boko ko na arabiya kuma yana cikin wannan gajiyar sai ji karfe biyar na asuba an sake sake wannan kaɗan kenan misali muka yi akwai ilin da yawa a tadarisa yanzu mun zauna muna tsara ya ya kamata a karantar da mathematics ya kamata a karantar da english ya kamata a karantar da kaza yaran nan da muke karantar da su ne muke so ne su zama nan gaba wane muna son su zama lauyoyi ne su wane muna son su zama teachers ne su wane muna son su zama engineers su wane muna son su zama business administrators wane muna son su yake su karanta language da sauransu dole za a tsaya a tsaya da waɗannan abubuwa amma ba kai shi kenan yadda arna suka fara muku haka za ku ci gaba ba ba haka ake yi ba jama'a ku gane wannan jama'a to haka in ka zo ka yaki haka muke kawo ulu hanyoyin da za a bi musulmi su yi yakin zamani wanda za su kare kansu wannan kuma sai wani lokacin abu da misali da shi haka sauran an yi rayuwa da su. a irin wannan tsarin na wannan makarantar fa daga ƙarfe karan nan zuwa karfe ɗaya za a karantar da yaro boko a karantar da shi arabiya a karantar da shi sana'a duk lokacin ya isa duk ya isa lokacin insha Allah ya amma saboda rashin tsarawa sai mutane suka zama ta kalidanci suke kai da abin da yahudawa suka bar mu. idan haka yana daga cikin manufar da ayan mu kawo solution ga irin waɗannan problems idan muka yi wa'azi muka ba ku shawara in kuka ɗauki shawarar za ku yi aiki da ita amma kuna buƙatar ƙarin haskakawa to ba ku yi laifi ba in kun taho kun same mu ku ce shawarar da ka bayar misali jiya nake mu muke ba da shawara ku karantar da yara kaza kaza kaza kaza in kuna da matsaloli sai ku sami lokaci sai ku nemi lokacin mu sai a zo a zauna sai a ba da shawarwarin ga yadda ya kamata a tsara ga yadda ya kamata a tsara ga yadda ya kamata ba ku yi laifi ba amma matsalar da take ita ce kuɗi masu sauraron kuskuren da take mutum kanmu ya yi zafi sai a tashi nan da rasuwa sai ka biyo ni daga nan zuwa ofis na wai kana neman to in ba shawara yadda za a yi ba haka ake yi da jama'a komai musulmi ku ne ku saba da yin taro komai ana bukin appointment ne ko ku turo mutum ɗaya shawarar da ka bayar jiya a wurin karatu ba kuma yanzu ba a'a sai gobe wani lokaci na ƙarfe. ko zo sakamakon shawarar da ka bayar shekaran jiya ko kwanaki biyar ko da muka ji a kafin shi mutane gari kaza ko anguwa kaza ko mu goma ne ko muka taro shine suka turo ne cewa muna son ka ba mu lokaci mu zo mu zauna ka haskaka mana yaya ya kamata a tsara waɗannan abubuwa yaya ya kamata a yi kaza to in kuka tashi tahowa neman shawarar nan ba tahowa za ku ko goma ba ba ta da shugaban ƙasa ce ba ba gidan sarkin gargajiya ba ne ofis ne na mutum ɗaya ko baki mutum biyu kawai suna wuce mutum biyu sai ce sauran su tsaya a waje to su tsaya a waje kuma ne amfanin wuyan su kenan guda biyu din nan in suka zo rak sai a zauna a tsara musu a nuna musu kaza ko kuma sai su koma sai ku taru in kuka tayi sai su ainihin gabatar muku ga shawarorin ga shawarorin ga shawarorin shi amma sai a tuwo mutum hamsin an tuwo wurin malam ba mu da gidan da za mu zaunar da ku ba mu da ofishin da za mu zaunar da ku dole ne a tsaron akwai wakilci ba wai duk mutanen da suka yarda da abin wai sai sun taho gaba ɗaya ba saboda siyasa ni na ina son in yin gamala wani malam shine ganin annabi Muhammadu. ana son a fita daga matsala kai kana son ka jawo kanka matsala to haka ake yi jama'a amma sai mu je mu tattauna abu nan in na an ce ganin na fita nan jama'a na fita wata ajandar ne in gari ya waye jama'a ba zama nake zama nake in fara har waɗanda zan buga waya sai na fara zan buga waya wuri kaza zan buga waya zan yi kaza zan yi kaza don haka ɗan takarda tana nan gaba na ina jin tsari to ina fita nan wallahi sallahi malam na ji abin nan shine daga sakata na zo yanzu daga sakata karfe har yanzu ina da wani program din nan ina saurare shi koma ya fara mutane yana cewa haka annabi yake yi sun ce annabi yake yi haka ai da annabi kuma haka yake da da tangare haka yake abubuwa rubutu ku dole ku kun zama mutane masu tsari wallahi Ya haka ku gane wannan jama'a to wannan والسعي مع انشئات حياة islamiyya? da kuma na daga cikin manufofinmu ƙoƙari da muke yi wajen samarwa da al'ummar musulmi cikakkiyar rayuwa wadda ke dodo da rayuwa irin ta musulunci rashida wadda take shiryayyar rayuwa ala minhajin nubuwa a bisa tafarkin annabcin annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa insha'i mujtami'in rabbani da kuma samar da community ko society ko zamantakewar tare wanda yake cike da tarbiyya tarbiyya irin yadda Allah yake so baya yiwuwa jama'a ba shi cikin manufar mu a ci gaba da zama yadda ake inna rubutu din nan kawai yara su zauna inna rubutu shi yasa sakamakon wannan kokarin samar da a arrabbani irin wanda ya dace da tarbiyyar da Allah yake so wallahi har mukan fuskanci bakin jini iri iri za ka je ka same mu mun tafi gangaren ku ban nufin nan mu je mu samu ɗan daba ko ɗan gidan fata mu je mu zauna da su suna kan kwaya suna kan kulike suna iskanki sai mu je mu zauna da su muna jan hankalin su ku zo wurin karatu muna da ya ku a zo ai kaza ne ce shi matsalar ki kaza ki shi kenan da an gan mu da irin su a ce nan ake ganin su da yan kwaya ya ƴan kwaya kayan aikin mu ne ya ka taɓa ganin mai lafiya ɗari bisa ɗari ya san ta likita yana alaƙa shi a kan ne amma mara lafiya wannan da ke da rubacciyar ƙafa da jambo da wannan da yake da makekiyar gayya da wannan da yake da kaza ba shi ne kayan aikin likita ba haka mu ma masu da'awa waɗannan da suka lalace su ne muke yi wa da'awa ko yaro ka ce anguwa ce zama su tun tunda ubanki ya mutu sai a ce ku rabu da shi ba a jin magana kuwa kun taɓa jaraba ku zaunar da shi ku da shi kamar yadda ne muku magana akan da'awatu sirri wannan da ta sirri ku da shi ko sai dai a ce na kuna tashiwa garin nan iya dan abokin ku ne ya kuna ƙara ba shi akan iskanci ɗaya nan. yarinya sai ta tafi sai ta zama 'yar iska anguwa sai kowa ya ce yana tsoron ya tsaya mata nasiha kar a ce yana neman ta kenan sai ku barta ta lalace ɗan ku sun suka tafi sun fi sha'awar da ita da ta lalace in fiye da sauran da ke yawo da hijabi da niqabi to shi sa dukkanin wahala da bakin jini da sarri da ƙazafi da wannan manufar za ta tabbatar mana da mu damu ba ku zage mu ai an gan ya tsaya da wata yarinya an gan ya tsaya da wani yaro dan iska ana ganin shi cikin wasu yara kaza ana ganin shi cikin wasu yara kaza wannan shi yasa lokacin da muka ce Federal University of Technology MSS suka kira da suka ce suna min maraba suna da wata ta MSS nake a'a a duban mu gefe gefe suka ce me yasa ke a'a inda ku MSS imanin ku yana da yawa don ku an ce mutum na MSS kada ya tsaya da mace kada a gansu da ɗan iska kada a kaza ce to ni kuma asalin abin ma da ya kawo ni karatun na zo ne don manufar da aya to a sanadin da ayar kuma da zan yi da ayar ba ce hmm. to kun ga ku ɗan iska ko riga kun yi wa ɗan rijista kun ba shi kun hakura ba ku son su ba to amma ni yanzu zan iya ganin yaran iska in gasu a jika dan matansu da mazan su muna son su gyaru to da zarar na shiga cikin ku kwana biyu sai ku ji kun fara gina gudu amma ku ban ni inda sanda ina gefe guda ko kuma ku manyan malamai ne masu imani da tsoron Allah ke kaka biyu ku ne mana iki gifari mu ko muna san muna san turo waɗanda in sun jari sai su taho gurin ka ku haɗu mun fahimci wannan da ke haka nake zaune har yau da nake federal university of technology yola don haka ya gani cikin gungun ɗan iska yin zauna a ci abinci a abinci suna kewarsu sai ce ina ganin da ɗan tashi mai sallah na ce ya yi tashin ta dan nan da kuma ba a ɗanyi sallah haka sai a ci gaba da biya yau akwai gungun yara sun suka yi uku a cikin ta yola ya ce cewa suna sallah ne don kyau sai na ce to shi kenan za su don Allah kuma yi suna don ni ko da ba ta yi wasu yaran wallahi azumi, sai da sanadin irin wannan hikimar aka gano ma musulmi Ɗan matan nan suna fuskanci suna keta a yayi har canza suna suke yarinya ta fi ko ba tulu ko a ce ta canza suna ce ta sa sunan arna tana dressing na arna tana shiga arna don wannan ya ba ta certificate din kada ma wani ya gane ko abin nan wannan jawo hankalin da ake da daga sun jawo sun jawo shi ne ranar su nake to a shirya mun lacca akan muhimmancin sanya hijabi da niqabi a musulunci ne musu wannan lacca da turanci shi nan sai sun fita juyi aka wayi gari shi nan ɗan mata sai hijabi mata mata nan da nan kiristoci hankalin ke tashi kiristoci suka ce an je saudi arabia an kawo wa musulmi wani malami yana yi wa musulmi su yana musu sabi duk yanzu zuci ta canza da magariba maskarori matan maskarori ɗan mata duka ya zo ya sa kowa ana musulunci da ana zaune lafiya kaji tun da musulmi sun daina musulunci da bana ta la ilaha illallah shi kan la ilaha illallah da ba a iya lita a ciki kallo da za a rubuta la ilaha illallah amma standard da banoni da takardu na kiristoci sun fi ɗari a buɗe ko ina to amma saboda manufar mu da a yaki ko sai mu je mu zauna da wani mu je hostel ɗin mu je mu yi kaza mu zauna da wani mu ga yanzu suna nan alhamdulillah har ta kai na yarinya wallahi azimi ban san cewa ma musulma ba ke. sai an fito na sai sai na ga ta fashe jikin wani saurayi da matsakiyar riga da matsakiyar yanzu wani ce masa haɗa ke wanke ce ce ba tafiya a gaban malama ba za su ji kunya ba sai na dake kamar ma ban ji su ba sai da ta wuce sai nake ba na sunan ka tafiya a yi musu ya ta ta wuce ba sai nake aura an gama sai na tafi kuma printin tarihin ta zahara tarihin sai na fatima da turanci da na zo sai na baba na ce ki ɗan karanta wannan da Allah ba ni magana gobe ta karɓa ta karanta ta je ta karanta ta ci kenan da ta dawo na ce kin karanta ta ce eh ta ce to ki gwada rayuwarki da rayuwar wannan da kika karanta tarihinsa akwai bambanci ta ce akwai bambanci na to ki kokari ki kwaikwaye ta Allah zai miki albarka yanzu yarinya tana nan sai hijabi ka, za ka, za ka kaza shi ne ke ce mata yar malam nake to ki karba ni to waɗannan hanyoyin da za a bi a gyara mutane to wani lokacin ku ustazai da ita imani ya yi muku yawa aikin da zai yi ba saboda imanin ko yana da imanin isaje yana da yawa to sai ka abin da eh, zai yi ba amma mu tun da sama sama ne muna ɗan cikuta ne mu ma don mu tsara wa annabi al'umma ranar kiyama da yake cewa zai alfahari ko mu ma na samu shiga amma isaje ba abin da ya shafe su imani ta gama gyaruwa ce zuwa tafi baka ba tafi ya a jawo aya a ce ga Allah na ya ce wannan sai a kalli in wannan sai a kalli ya kufur eh istaji kenan Allah ya rubuta kai istaji jama'a mun gane wannan da kyau ko to wallahi kokarin haka aiki ne ba karami ba jama'a sai sa kuskure ne hawa ne ya bude gidan bidiyo sai ku je ku sa a mai duka a rufe gidan bidiyon ba haka ake ba due process ake bi obasanjo rule kenan ko a bi process ya za su ko ku je ku haɗa da hakimi ko mai anguwa ko dagaki ko sarki ko makamantan haka ina fata an gane haka ake yi a'a a makaranta ne an naɗa muku sabon principal an naɗa muku vice principal an naɗa muku vice chancellor an naɗa muku provost a polytechnic ko NCE, sai ku kungiya sai ku je ku gaishe shi amma a sai ku ce a yanke masa giya ne a yi manomin mata ne ku yi amfani da shi ku gyara shi kuma ku gyara al'umma da shi mana inna allaha yaz'u bil sultani ma la yaz'u bil qur'ani gyara da yawa Allah yana yi ta hanyar sarki ne sarauta gyaran da za a daɗe ana karanta wa mutane qur'ani ba su shiga ba za su shiga to waɗannan hanyoyin haka muka rinka bi sai mu ɗibi yaran sai mu ce ku zo za mu je a gaida wani za a gaida wani za a gaida wani za a gaida wani kun tsaya ce a'a haka din nan da haka in wata matsala ta taso ta musulun sai da aka yayi gari duk university mu in dare gaba ɗaya da azuzuwa da lecture theater ko ina sai ku ake duk a ba inda za a karatu to sai ka ce a je a dabbaki mutane a ririsa in aka rufe university din in za su graduating 2002 sai a ce 2003 ba a biya rikici ba a ce kuma kafin kowa ya zo ya zo da dubu ashirin ko da wannan ka da naira ɗari biyu kuɗin mota ko da dubu ashirin na tara amma ba duka ba zagi sai a je a samu vice chancellor sai a je a samu rijistara ran ke daɗe mu ɗalibai ne karatu ya kawo wurin nan da daddare muna son mu karatu amma ana ta ibadoji a wuraren kuma muna ganin wuraren ibadoji daban kuma wuraren karatu daban idan haka matsalar mu ta a rubuce a madadin ɗalibai na makarantar nan muke kawo kukan cewa muna son a ɗauki mataki dangane da haka to kun fara jin matakin farko ke kenan amma an a MSS shi kenan sai kowa yi rawani sai ya ɗauko bulala a ce jihad night Allah ya saka da alheri za su yi girgiza abubuwa kenan amma da awa suke, dole ne ku sanya za ku isar da sakon yadda zai isa Allah ya mana taimako wannan ita ce kaɗan daga cikin manufanmu wa tatbiqa hukumin lahi fil ardi muna yin haka ne domin ƙoƙarin tabbatar da hukuncin Allah a bayan kasa. ba sai muke kawai a zo a yi political shari'a da rana ƙasa a ce an kafa shari'a shike nan a za a yi karantar da mutane a ce kawai a ce a jihadi in an yi jihadin ko mutane ba su da tarbiyya kuma mutane suna cewa kansu mujahidai kuma suna son giya suna son taba kuma suna neman mata ko ake a gyara mutane sannan ana tafiya ana tafiya Allah shi yake tabbatar da hukuncinsu a bayan kasa amma zai zama manufar da ake gyaran a hankali a hankali ana yi ana so ne hukuncin Allah ya tabbata amma matasa sai su ce yo yanzu in na mutu ba a fara yin shari'a ba in na mutu yanzu gwamnatin musulunci ba ta tabbata ba wannan shi ne ta'ayirin da wasu matasa suka ɗauka a yobe da mai tuguri da fara da kogi suka je suna taya karbuka ne ana kashe su wasu sun je su jihadi don dai su mutu a hanyar jihadi allah ya san su da shaidu da wannan tsarin ba to wani tsari ka wajen gyaran al'umma al'umma ce aka haife ta cikin ta kai ma bangare ne daga cikin su sai allah ya taimake ka sai ka gane kuskuren da ake ciki sai ka gyaru wannan hanyar da ka bi ka gyaru ba lallai ne ta zama wannan wani zai gyaru da ita ba kai kuma sai ka kawo hanyoyin da za ka gyara ba yana mun fahimci wannan da kyau ko intilaqan amma wannan tafiyar da muke muna yin ta ne man aji tasfiya wa tarbiyya mu manufar mu ita ce a tace sannan a tarbiyyanci mutane akan abin da aka tace ba wai a tarbiyyanci mutane a kan tafiyar da ake ta gargajiya ko ta bid'a ko ta shirka gurɓatacciyar tarbiyya sai kuma ake kawai a kanta a zo a gini a kanta a'a muna tun muna tafiya muna magana jihadi muna magana shari'a amma fa a gyara aqida a daina bid'a a yi sunna a tafiya a tace sannan a yi tarbiyya alal musaffa akan abin da aka tashi haka hadisan sai mu ce a ware a gane ingantattu sannan a gina mutane a kai ayoyin alkur'ani a tabbatar da ma'anonin yadda annabi ya gina mutane sai mu ma a gina mutane a kai wannan shine a tafiya wa tarbiyya a tashi addinin sannan a tarbiyyanci mutane a kai a mun fahimci wannan amma a ce a'a a yi ta tafiya a daina maganar bid'a a daina maganar shirka ko eh, saboda kada ɗan bid'a ya taho ya ki tahowa kada mai yin shirka ya ki tahowa kada mai kaza ya ki tahowa a sa'ad da ake faɗin wannan sai ka ga ana cewa ana faɗa da kaza kuma kazan da ake faɗa da shi shi ma sai zama wani musulmi ne yake yin shi to shi ma ba a raba kai da shi ba kenan eh wannan musulmin na bid'a wannan musulmin na shirka ya ka ce a cikin tafiyar nan ka ai magana bid'a ka'a magana shirka don za ta jawo rabuwar kai saboda ana so a yaki wani musulmi da ke zalunci a atoki ba a raba kai da shi ba kenan ya ce in haka ne a haɗu gaba ɗaya ya ana faɗa da jiri'a, da shirka da zalunci da duk wani abu wanda ba musulunci ba ana bayyana wa mutane ana nan ana tafiya al'amari na jariya kuma ana gini a kai amma abin da yake damun matasa jama'a shi ne gaggawa take damun matasa na ce zan yi magana a kan sukiya. yanzu kuɗin nan a nan wurin da nake zaune na nike na ce muku zan tafi makaranta zan je in karanta information and communication technology na ce yi ya sakamakon wannan tafiyar da zan yi ba zan sami damar rinka karantar da ku ba ko da lokacin hutu ne domin ban tafi akan scholarship wani alhajin birni ko wata gwamnati ko wani ba ni ke zuwa in nemo abin da zan kini da iyali na sannan in koma in dunkule sai na yi wata hudu ba na zuwa ko ina ina koyon karatu kuma ban yi haka don amfanin kaina ko ya'ana ba in kuma na yi haka don amfanin kaina ko ya'ana Allah zai mini hisabi akai na yi haka ne don ɗaukaka musulunci babu wani musulmi da ya taɓa tunanin bari mu taimaka wani yana so karatu babu wani ɗalibi na ahalin suna salafiya ko ba salafiya ba babu wani malami ko dattijo ko mai kuɗi ko alhajin birni ko ma'aikacin gwamnati aboki ko ɗan uwa na jini ko na aƙida ko na imani ba wanda ya taɓa tunanin ya kamata mu taimaka miki da kaza in na tafi nake da kaina don in taimaki addini kuma na fara ko nake muku in na tafi me yiwa ce 2005 ko 2006 in na yi graduation in sha Allah in dawo in ci gaba da karantar da ku saboda abin zai zama mini multiple task ba double task saboda abin zai zama mini multiple task ba double task ba ga karatu ga karantarwa ga kuma sana'a abin zai mini yawa sai da ke don haka zan aje karantarwa in tafi ƙaro karatun da zai zai amfani mu gaba ɗaya da kuma sana'a saboda mai da ita zan rike kai to amma in na dawo hutu in buga nan in buga nan in gaban da iyali na sai kuna ta kuna gani ya ma dawo ya ki karantar da ni sai fa da na fara ku na gaya muku tsakani da Allah ko akwai wanda a nan yake jina na ko wanda zai jina a nesa ta kasar wanda zai ji ban wannan bayanin ba eh da ka ne ka har wasu wasu suka je suka bude azuzuwa suna karantarwa to kun gani ga suna da daina karantarwa ya daina karantarwa ga ya daina karantar da ku don haka bari mu karantar da ku a cikin ku ya nuna ba ku da manufa nan, sa'ad da zan tafi cewa ne ni malamin ku da kuke alfahari da ni zan tafi makaranta ko ma ku tafi makaranta ban faɗa maka haka ba to mutum ne suka tafi cikin ku kuna nan kuna zaune lokacin da zan so industrial attachment ina da ikon in industrial attachment ina a tutu can inda nake a yola zauna in wata su sai na ce a zan zo in yi a kaduna ne sai in zo ina karantar da ko ina yin industrial attachment ina wata shida nake Allah yana ce in an samu wata matsala da za ta hana haka sai matsala ta faru sai mota ta ta lalace yanzu haka motar nan tana bauta a ji injin fashewa yayi sai nake ke tun da haka ta faru dama zan yi riga in je Kaduna in dawo karantar da ku yanzu in ga mota ha in tafi Kaduna in dawo in zo in ce zan karanta ga garin karatun da zan yi ga kaza ga kaza abin yayi yawa idan ka ce in zauna ina in buga nan in buga nan yadda na gare iyalai na suna canzan zan ciyar ba yi in ɗauki mutum ɗin in je da shi can inda wani zai rinka karantar min da yara na ka su samu dai a cikin ku rasawa ne ki kuka yi to ba wani taimako ni da za ku yi mini wajen gudanar da abin da zai amfanar da ku amma su tsabar zargi da wanne ne masu da'awa ba su gida wannan ya kai su sun sanda da su lalai da sauran malaman izalar ku suka je suka karbi kuɗi wurin su atiku da sauran mutane ba suka je suna hawa manya-manyan jik kuma suna jin haifin su abubakar ikara ikara ce da suka gare su shigowa saboda mai saboda ya karɓi kuɗi wurin gwamna ya karɓi kuɗi wurin atiku to in sai zama ku da kanku za ku ba da da ban karɓi kuɗin kowa ba ban karɓi motar kowa ba ban abin nan kowa ba to da wanne mutum zai ji a ake ce ai muku yadda kuke so kuma ku ba wani abu da za ku iya yi Abinda da kuka iya shi ne zargi dan ko yake cewa mumini yana bin uzuri ne munafiki kuma aiki yake bi sai zama kun ɗauki siffofin irin na munafikai sai dai ne sai dai zargi kullum sai dai zargi sai dai zargi wallahi ba ina faɗin wannan magana ba ne don ku canza game da ni amma ina faɗa muku kuskuren ku ne nan gaba in kun samu malami ku san yadda ya kamata ku mu'amalance don wallahi na fi ƙarfin wani ɗalibi ya haɗa kwabo ko naira ɗari ko naira ɗari biyu ko zai iya rike na fi ƙarfin haka na fi ƙarfin gwamnatin tarayya ma ta ce ba ta rubuta min albashi da za ta iya biya ba yadda nake mai zaman kai na ɗin nan haka nake mai zaman kai in ina da lokaci zan zo in karantar da al'umma in ban da lokaci za ka gani ina harkoki na zargi kuma ka je kai ta ɗibo wa kanka zunubi ku duba irin waɗannan abubuwa jama'a wannan aikin ƙaramin aiki ne ba ƙaramin aiki ba ne ba ƙaramin aiki ba ne ke yau kusan duk inda ka je haka al'ummar musulmi suke son a rayu malaman bid'a suna karɓar kuɗi hannun ku ne muku rubutu sa ne muku kaza ne muku kaza malaman gwamnati suna karɓar kuɗi ne gwamnati malaman kaza suna kuna cewa har yanzu ban yi muku komai ba wannan karantarwa ba komai ba ce na mukabalance ku ba gori nake muku ba kuma wanda duk yake gori ne to gori ne amma ni ba gori nake ba amma in kace gori ne to ne maka habaiki gori nake ku samo malami ɗaya wanda zai rinka muku karatu irin yadda nake muku din nan na ranke da Allah duk wata zan kawo gudunmawa ta dubu goma wajen abin da za a rinka biyan amma zai rinka muku karatu irin yadda ake muku karatu ne ban ce babu ba ku je ku samu amma ni zan taimaka muku Allah ya kiyaye to wannan kaɗan ne na akwai sauran maganganu za su biyo gaba ai gare da gaske ya da na kan mai uwa da ya bi ne a jin albani ta ji an yi kusba wanda ya kabbara da yake kuwa ta faɗa eh. jama'a mun fahimci wannan da ko ko وانطلاقا من wa tarbiyya والتربية المبنية على قوله تعالى wannan aikin muna yin shi ne wajen mu tarbiyyantar da mutane a bisa abin da yake dobe a shari'a saboda ainihin wato magana Allah na ɗaukakin sarki da muka gini a kanta da Allah yake cewa ya allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim annabi ya zo don ya karantar da su alqur'ani da sunna kuma ya karkace su saboda haka babu wani wa'azi ba wata da'awa da za ta taho irin da'awar karka karka a cewa kowa ya zo an kafa gwamnatin musulunci a yi gyara annabi yana karantar da alkur'ani da sunna amma wa ne, yana yana karfafe su ba wai a ce mai son giya ya ci gaba mazinaci ya ci gaba barawo ya ci gaba kowa ya ci gaba duk mai bid'a kowa ya ci gaba ku kalli yadda da'awar shi'a take yanzu tsakani da Allah da in ka kalli da'awar da ake kira brabanci a Najeriya za ka ga mutane ne masu natsuwa masu imani masu hankali suna tafiya kana ganin su kaga ibadur rahman alladhi yamshuna na alal ardi auna amma yanzu ba dan iska masu kakakken wando da alke gemu masu zinace zinace da ɗan matan mutane da sunan mutu'a a nan sabon gari a nan police station aka kama wani ɗauki a yasa su tankin aka kai shi sai suka je ya zaki zanga-zanga dpn wannan lokaci ko kan ku tsaya ku kalli tsabar ido sun yi maganin iskancin ku yanzu nan ku addinin ku ya yadda a yi fata yanzu dan uwan ku yi fata kun je za su yi zanga zanga ne ya yi fata to ku je ku zanga zanga ban sa an harbe ku ba duk mugun abin da nasu zai yi a za su mara musu baya ba saboda ba abin a gyara kaza a gyara kaza kowa ya samu in dai za a rufa wa tafiyar baya in dai za ka hana samari jin sunna su lalata tunanin su shi nan duk waɗanda aka ja bayan shekaru kaɗan shi kenan sai kaga sun watsar sun suka watsar kuma saboda an dasa musu tsiyayya bakar tsiyayya ahli na ake dasa musu a cikin tafiya ko sun dawo sun gane kuskure ce ba za su dawo wurin mutanen kirki ba sai su zauna su daina addinin su gaba da iskansu waɗannan siffofin da nake faɗi ku kalle su tare da ɗan shi'an da suka bar shi'ancin da waɗanda suke a yanzu ku gani inda ku ga waɗannan siffofin ba wai saboda me ba za a yi tafiya ana yin gyara na bid'a da kirka da kaza ba wai saboda kada ya mai zuwa don haka a ta taho kawai saboda dai a ga tafiyar tana da mutane da yawa ya bi ina nisba a yunina muna yin wannan aikin muna masu lura da ainihin qaulu rabbina magana ubangiji mu subhanahu mai sarki wanda ya faɗi li nabihi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki da ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin kwaikwayon mu masu yin gaggawa a cikin wannan da'awar kowa ya tsaya yau yau masu cewa har yanzu ba wani abu da muka yi har yanzu kaza kaza tun yau ake tafiyar a'a sai mun san albarkar da tafiyar ta yi in kai ba ka gani ba tun da aka yi tafiyar nan yau shekaru ashirin da biyar da nake faɗi tun jiya ana da a wannan kai ba ka ga tasirin da ke zama gyara da aka samar game da matan aure da maza da al'umma da fahimtar da suna duk da ka ga wannan ba saboda ba a je an karɓo kuɗi wurin a tuka an je an yi maka gini ba saboda ba ka ga malamin ka yana yawa kafiyar jib ba saboda ba ga malamin ka ya gina ma keken gida ba saboda ba ga malamin ka an kulle shi a ɗaki ba a ganin shi sai an cika fad ba wai tun da ba a yi wannan ba ba a komai ba to ka sani da cewa mu a tsarin da awar ne ba mu ce lallai mu da ke rayuwa yanzu sai mun ci nasara ba amma muna cewa kandisho muke kafawa na tafiya me ya waɗanda za su ci nasara ma nasara ta bayyana a hannun su ƴaƴanmu ne ko jikokinmu to mu ne muna masu lura da magana da Allah yake cewa annabi shi fa in ma nuriyannaka ba'da allazina udhu ko dai mu nuna maka wasu abubuwa da muke musu alƙawari ai na tawassayan maka ko kuma har mu ɗauki ranka ba za mu nuna maka ma kayi nasara a kan shi ba fa ilaina yurja'una amma dai gare mu gaba ɗaya za a komar da ma'ana ko dai Allah ya nuna maka waɗannan kafirai a karya gwamnatinsu a kafa gwamnatin musulunci kamar yadda aka yi maka alkawari ko kuma har Allah ya ɗauki ranka wannan manufar da za ta tabbata ba mu muna masu lura da wannan don haka matasan da suke ganin wai ai marmaza a zo a fara jihadi har suna kiran kansu wai su jihadi ce wai su salafiyar jihadi ne a zo ai jihadi duk a aje maganganun komai ba su nan sun cika gari suna ta hayaniya a kaduna a maiduguri a yobe da maka wai a yaƙar da komai a dina maganar shirka da bid'a a zo maganar jihadi waɗannan ba su fahimci yadda da'awar take ba Da awar ana tafiya ne ana karantar da mutane ana gina su wane ya tsufa wane ya mutu wane ya kwanta rashin lafiya ana nan ana tafiya ana nan ana tafiya me yiwa ɗan mutum nan da muke tarbiyya ko jikokin mu ne za su tafi su samu abin da muke faɗi ɗari bisa ɗari kamar yadda har annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba a mamaye duniyar nan da gwamnatin islama ba har abubakar ya rasu sai a zamanin umar shi ke nan annabi bai nasara ba ke nan waye ya kafa abin da umar ya nasara a kai Ke ta wajen wannan mana abubakar gini yana ɗaya daga cikin waɗanda suke murtidanmu waɗanda ke shige mana gaba wajen shawarwari na buga muku misalin su nan kurkusa da ku ne don ku gane. Bala Abubakar gini sun ce ku shiga soja, ku shiga aikin gwamnati ku shiga ɗan sanda ku shiga kwastam to shi kenan ku kana nan ɗan ƙaƙo ka iya ko karanta hadisi ka iya ba ko ka je ka ce ka ka karanta wani hadisi an ce ka a aikin gwamnati ka a aikin boko ka a kaza dan haka a zauna kuma ka ce to me za ka kawo mutane ya zama kululi da matsalolin su sai ka ce a zauna kai Allah zai kawo Allah zai kawo kai kana zaune sama ba ta rayuwar makamai sama ba ta ruwan kuɗi dole a tashi a yi wani yunkuri amma yunkurin ba wanda kake tunani a tashi a karkashe jama'a in ma sun kashe mu mun shahada mun ce muke addinin Allah ya tabbata a bayan ƙasa yasa da annabi ya tafi zai shiga makka da suka ce ba su yadda ba ko da aka yi sulhu hudaybiya nan aka yanka dabbobin aka koma in kauni irin Umar Umar cewa ko ba manzon Allah ba a shiga mana duk mutu ba ana karɓar wulaƙanci aliyu ya zafi ya ce shi ma ba zai so ka kaza ba sai dai duk ka gaje. to duk irin ku ne masu son haka a buga a mutu gaba ɗaya ku ba addini kuke so ya tabbata ba sai a zo a rubuta daga ya ce a ce wasu yara ne suka taso gaba ɗaya an gama da Mun so muke a karantar da mutane har sai addinin ya gyaru a hankali zuwa san da ya so ba su san da muka so ba sai da karka kaɗa tunanin da muke cewa gwamnatin musulunci da muke cewa shari'ar musulunci sai ka kosa sai har yanzu da aka fi kira musulunci har yanzu ba ba manufar muke faɗi Allah shi zai tabbatar ba mu za mu tabbatar ba don haka duk wanda yake gaggawa yana son ya ci ɗan wannan itatuwar to ya haƙura ya fita daga gonar wata bishiya ce ta dabino ga ta an shuka ta ko a cuta da wuri ko kuma ba a cuta da wuri ba amma dai ana muzuru ana jaho ya da Allah ya nufa da kyara ya yi waɗannan ainihi shi ne abin da muke gaya wa matasa wa tahqiqan min qa'idati shar'iyya kuma yin haka don tabbatar da ka'ida ta shari'ar musulunci da ake cewa man ta'ajjala shay'a qabla awanihi wanda ya nemi gaggawar abu ya faru kafin lokacin shi yayi uquba bi hurmani, ne sai a mai uquba a ana shi yanzu yaran da suka ɗauko wannan irin ideologin a jihohin borno da yobe da makamantansu an bi an karkace su don haka ba su karantar da mutane ba ba a san manufarsu ba manufarsu mai kyau ce mummuna ce ba su faɗa ba wai su yanzu murna suke su sun yi shahada to a kan ne gaggautar da za ta ɗauka a kan su abu kaza ya faru sai ainihin Allah maɗaukacin sarki sai sa gaba ɗaya ta kasu samun komai a takaicen takaicawa hadihi da'awatuna wannan ita ce manufar mu wa nahnu nad'u na jami'an ila mu'azaratina muna kiran musulmi baki daya zo su taimaka mana fi hamli hadihi amana wajen daukar wannan amana allati tanhadu bihi wadda ainihin wato za ta yunkurar da su da tansiru sun hafi kaini risalatul islam al wadda sakamakon wannan za a iya yaɗa sakon musulunci dawwamamman sako da ukuwa da ɗan'uwantaka ta gaske wa fasa'il mawadda da tatakkiyar ƙauna da soyayya ya su tsina muna masu haɗin haka muna tabbatar da bi nasrillahi wa Ibadi li ibadihi salihin cewa komai daren daɗewa tun nisan jifa da ya kasa zai dawo muna masu tabbatar da cewa mun yadda kuma mun amince da cewa nasarar Allah za ta samu kuma Allah zai ba da iko a hannun mu'minai salihai wa lillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina buwaya tana ga Allah tana ga manzon Allah haka nan mu'minai huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Allah shi ya turo manzon shi da ainihin wato gaskiya da kuma addinin gaskiya da shiriya da addinin gaskiya me yasa liyuzhirahu ala dini kulli don addinin musulunci ya ɗaukaku Allah ya aza shi akan dukkanin addinan ƙarya walau kare hal musulku na koda musulunci sun ji wannan ita ce manufar mu tana nan akan website da na faɗi cewa www.asiraj.bizland.com slash call.stm in ka duba za ka samu wannan a takaicen takaitawa jama'ar musulmi sai gobe kuma za mu ci gaba da tattauna waɗannan matsaloli masu matuƙar muhimmanci akan salafu da kuma da'awar salafiya da bayanai dangane da wasu shubuhohi waɗanda ake kawowa a gobe in mun zo insha Allah ta'ala za mu tattace waɗannan matsaloli da wannan nake cewa fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويذكر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أيها الأحبة في الله تحية من عند الله مباركة طيبة إخوانكم في تسجيلات الرسالة الإسلامية يقدم لكم هذا الإخبار المتميز للمصحف المرسل لفضيلة الشيخ محمد حجيك المنصاري راجين المولى عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا إنه ولي ذلك والقادر عليه مع الشريط الثاني من المصحف المرتب والذي يحتوي على تلاوة النجاة من الآية سورة البقرة حتى نهاية السورة والآن مع تلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ومثل الذين كفروا كمثل الذي يملك بما لا يسمع إلا المغفرة وما أكبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن ولا المشرق والمغرب